Eblos haltigi maliunigion de celoi. Cio precise ocasas ciam ni maliunigas? Tion sin demandas ciencistoi de multai jaroi. Nun, molecul biologoi decifris decidan mecanismon. Cai en experimento du obligis la vivo dauron de gistai celoi principe tiu metodo povus ancau funccii ce homoi. La celoi de homoi maliunigas dum la tuta vivo cae iam mortas. Cun la celoi maliunigas ancau la homo. Ce tio grava servo iom post iom perdigas. La dividigio de celoi au la formigio de novae celoi. Se exemple maliunigas hautai celoi, ili perdas la capablon producti novain celoin, cae anstatauigi malnovain. Tiel, damagioi de la auto estas pli cae pli malfacile ripareblai. Aparte dramezza tio estas ce pra celoi, ciui ancau provisas organoin per fresciae celoi. Laula tempo la proviso pri produttiva e cielo i mal crescas. La organo i ne plu ricevas nova in cielo in kai perdas funzi capablon. Diras molecula biologo de la Universitato Californio en San Diego. Cune cun computilae scientistoi cae ingenieroi, la molecul biologo, cae liate amo, nun eble decifris tiel la maliunigia proceso de celoi precise funccias. Almenau ce celoi de gistai fungoi, la aliro ne estas necutima, char ce tio temas, ciel ce la homoi, privivajoi cun cela kerno, gisto estas prefere usata ancau en la esplorado pri cancero cae medicamentoi fine el cristalligis ce la analiso du voioi. La unua duono maliunigas, char la nucleolo pli cae pli mal Cetio temas pri cern corpetoi en la interno de la cela cerno tiui productas ribosomoin. Tio signifas che ili productas tiuin fabricoin tiui productas proteinoin, kiui kiel conate reguligas diversa in funccioin en la corpo. La alia duono de la celoi iras alian voion, cae maliunigas, char la mitochondrioi, la energi centraloi de la celo, pli cae pli cesas funccii. La celoi decidas iam frue, ciu ili volas iri la nucleolan voion, au la mitochondrian voion, cae sequas gin gis la fino, diras la biologo. Ciel montrigas, malantau tiu decido, trovigas spezzo de molecula shalt circuito. En la centro staras du moleculoi, nome sir du, cae hem, ciui reciproce sin reguligas. Se la unua moleculo activas, la alia malactivas, cae inverse. Per tio ancau unu voio al maiunigio estas malfermita, cae la alia estas blocita. Tiu mecanismo, au la interagado de la moleculoi, videbligis nur en la computila modelo. Per tiu modelo, la esploristoi povis prove experimenti cae provi plilongigi la maiunigian proceson. Cae ili successis? La i manipulis la moleculan schalt circuiton genetike, cae creis per tio novan maliunigian voion. Ce tiu nova voio, la cela ciclo ciam restas normala. Tio signifas che la dividigio de la celoi ne mal rapidigas, ciel tio ocasis normale, sed la celo restas iuna. La gistae celoi per tio ne nur vivis duoble longe ol antaue, sed ili povis ancau formi pli da celoi. Transpensite alla homo, estus almena teorie eble, resti pli longe sana cae fortica, cun la celoi, cae procrasti la maliunigion, clarigas la biologo. Ciu tiu pordo, vere iu tage malfermigios, tio dependos ne nur de multae pluae esploroi, cun pli complexae organismoi, cae eble ancau cun homae celoi. La demando estas, ciula socio tion ancau desiros.